ya pili hata idha balagha matli ashamsi mpaka alipofika matli ashamsi matli ashamsi ni makanun nisbiyun mahali linapochomoza jua nimesema mahali hapa ni nisbi ni relative na wewe pale ulipo ko pale alipo yeye kalinganisha na upande jua linapotoka Dhulqarnain wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min dunha sitra baadhi ya mufassirin wasema alifika sahila bahri yaban alifika katika ufuo wa bahari Japan bimaana ni aqsa ash-sharq lakini tukasema Qur'ani haikutaja mahali haikutaja na jina hata za Dhulqarnaini mwenyewe ametajwa kwa laqab nickname yake kwa nini? Kwa sababu lengo ni tuwaidhike. Ni miaka mahali hii ni mambo ya wanahistoria wala si lengo la Qur'ani. Lengo la Qur'ani ni mafunzo yanayopatikana katika matukio haya. Wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra safari yake ya kwanza alipata watu si waislamu akawapa muhula akaulingania waliosilimu akaamiliana nao muamala wa kiimani waliofanya ukaidi na upasito na kubakia kwenye ukafiri wao akawadhibu tripu hii ya pili apata watu shida yao nini لم نجعل لهم من دونها سترا الستر هو الحاجز بين الشيئين الستر ni kiziwizi chenye kuzuia kati ya vitu viwili hapa lam naj'al lahum min duniha sitra alikutawati hawana kizuizi shelter baina wao na jua na kizuizi chochote kile cha kuzuia wewe ikiwa na jua cha kupa kivuli joto la jua ikiwa ni wakati wa baridi kama ni nguo ya kuhifadhi na baridi almuhim dhulqarnain wasala ila mawdi'in inqata anhu ilmu ahli al-ardh fadlan an wusulihim iyahu biabdanihim alifika mahali ni aqsa ash-sharq akakuta watu hawa ambao hakuna watu wengine waliokutana nao wala hakuna awajuao kwa mtu mgeni kukutana nao ni Dhulqarnaini habari zao hakuna juao kina nani wata watu kuwafikia physical wajadaha tatlu'u ala qaumi kwa nini hawana kizuizi na jua watu hawa hawana majumba hata yale ya makuti au hata yale ya udongo kama manyata za nani za wamasai hii ni dalili ya tawassushihim wa adami tamadunihim watu hawa waishi kinyama kama vile wanyama wapori mvua jua hawana mahali pa kuishi wala hawakustarabika kule likuta watu makafiri huku wakuta watu mutakhallifina jiddan wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra kadhalika wakadahakna hapa twalahid kwa Qur'ani haikutuelezea dhulqarnaini watu hawa aliwafanyia nini tofauti na wale mahali pa gharbu wale aliolingania waliosilimu akaamili nao kiimani waliokufuru na kuendelea katika maasi kawadhibu hapa tukifanya kiasi kwa shakhsia ya dhulqarnaini kwani mtawala mu'min anayeeneza imani na uadilifu kwa hakika Dhulqarnain hawezi kuwata katika hali yao hapa hadharahum wa waffara lahum asbab ar dhul Dhulqarnain alikuta watu mutakhallifin wana matatizo suluhisho lao nini aliwapa utamaduni aliwafunza namna kujenga nyumba hii ndio hali ya itikadi sahihi na ndivyo ilivyokuwa hali ya Uislamu Mtume sallallahu alayhi wasallam alitumilizwa kwa maumi Waarabu huko nyuma lakini kwa Uislamu wakamwabudu Mungu mmoja hii itikadi ikawafanya wa excel na waendelee katika kila nyanja ya maisha mpaka wakawa waislamu ndio wavumbuzi nambari moja si katika tiba si katika teknolojia si katika usafiri wakawa waislamu ndio walioendelea mpaka leo vifaa katika operation room wavumbuzi wake asili yake wakuni waislamu na mfano wa kutajika katika golden era ya Uislamu al-Andalus ilikuwa ni kitovu cha elimu sayansi duniani kuzima hawa magharibi wakati ambapo al-Andalus ina hospitali yenye vitanda vya kulaza wagonjwa wazungu zama hizo ukiumwa na kipwa waambiwa una shetani mpaka utobolewe atolewe uombewe na kasisi na mpaka leo kuna madhehebu ya Kikristo huendi hospitali ukiugua ambaye una pepo mbaya utawekwa maombi maombi maombi hivi majuzi kuna pasta mkewe ankufa asema na maombi siku tano tafufuka alikuwa nabii Isa akaomba akaomba baadaye hakufufuka ni auham ni dalili ya itikadi potofu lakini itikadi ikiwa salimu itikadi hii mazao yake si tu katika ibadati bali katika kila nyanja ya maisha kadhalika وقد احطنا بما لديه خبرا mujahid na as-suddi wakitafsiri khubra wasema ilma ay nahnu muttali'una ala jami'i ahwalihi wa ahwali jaishi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mjuzi kwa hali zake yeye Dhulqarnain mikakati yake mipango yake miradi yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajua aona na hivyo hivyo chochote kile kinachotendeka duniani mbinguni Mwenyezi Mungu yuakijua aya tano surati al-Imran Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema inna Allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakifitamani ajua kila kitu kinotendeka ardhini na mbinguni kiwe kikubwa kiwe kidogo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akijua kadhalika وقد احطنا بما لديه خبرا kwa maana ya kinaya ni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana inaya hasa na Dhulqarnaini ndio Mwenyezi Mungu atuona sote Mwenyezi Mungu atuangalia sote lakini kwa Dhulqarnain kuna maia hasa tulisema nyuma imma alikuwa ni mtume ikiwa ni mtume apokea wahi mubasharatan au alikuwa pamoja na yeye mtume kwa hali zote mbili huu ni mtawala mwadilifu alikuwa hakomboi ardhi kwa sababu ya ukoloni na ubepari akomboa kwa sababu ya kueneza imani katika kila pembe ya dunia kadhalika wakadahatuna bima ladaihi khubra hii pia ni ta'dhimu liamrihi ni kukuza jambo lake bihaithu balagha min ad-diqqati was-si'ati ma la yuhitu bihi illa Allah namna utawala wake ulivyofikia ukubwa wa jeshi lake kulikuwa kwa hakuna upinzani wowote unaoweza kusimama mbele yao pili modernization kustarabika kwake kuendelea kwake kizana kiala hakuna anayemkurubia ndio Mwenyezi Mungu sema ila yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na hii ndiyo hali ya utawala wowote unaosonga mbele leo anayetawala dunia nani ni Marekani zana zake za kivita hakuna mwezae teknolojia alionao amesonga mbele na hivi nilivyokuwa hali wakati ya khilafa islamia ilisonga mbele sana ikawa nyuma hakuna mtu anaweza kukurubia utawala huu uliongoa vigogo wote duniani ndio kadhalika wakadahatna bima ladai kubra wakati wake dhulqarnaini alikuwa kwa undisputed leader ndio mtawala anayetawala albiqa almaamura thumma atba'a sababa aya 92 kisha dhulqarnaini akafunga safari nyingine na hii fi tijahin akhar mwanzo alikwenda magharibi kisha direction ya mashariki amebadilisha direction ina maana imma ameelekea ila shamal au ila janubi imma amekwenda kaskazini au kusini north ama ama south kuonesha namna ule utawala wake namna ulivotanda katika eneo kubwa katika ardhi baadhi ya mufassirina wamesema ameelekea ila shamal upande wa kaskazini north na wakataja eneo maalumu nao ni baina Armenia na Azerbaijan leo lakini tukasema hii ni ijtihadi tu Qur'ani haikutaja mahali haikutaja ma, majina wala haikutaja wakati muhimu ni yale mafunzo yaliyotokea watu wawaidhike nayo thumma atba'a sababa pili dhihirisho la means ya transport atoka magharibi enda mashariki enda kaskazini mtu huyu yuko hafifu katika usafiri na si yeye ni yeye na nani na jeshi lake kwa hivyo yuko mobile thumma atba'a sababa hatta idha balagha baina saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla expedition ya tatu ilimfikisha bain nasaddaini asadduni aljabal pia yutlaqu ala aljidari alfasili li'annahu yusaddu bihi alfadha'u ule ukuta unaoziba mahali pia huitwa nini asad pia bwawa damu pia huitwa nini asad kwa sababu ule ukuta wazuia nini maji lakini hapa muktadha wa hii aya asad ni jabali hatta idha balagha baina as-saddaini as ni aljabalani majabali mawili wajada min dunihima qauma Qur'ani hapa imetumia ta'bir min dunihima lakini yani asfala aljabalani haya ni majabali mawili kawaida sisi za binadamu ni chini ya jabali chini ya haya majabali mawili alipota watu wamefanya ni makao yao watu hawa kwa namna gani expedition zote tatu hizi zina miza zina speciality yake ile ya kwanza likuta watu hawana imani makafiri ya pili likuta watu hawana utamaduni watu waishi hali ya kinyuma zaidi hii ya tatu alipata challenge nyingine watu hawa la yakaduna yafqahuna qawla la yakaduna wasio kurubia yafqahuna qawla kuelewa maneno ya wasokuwa wao mufasiruna wasema innahum la ya'rifuna shay'an min qawli ghayrihim falughatuhum mukhalifatun lilughati al-umam al-ma'rufa lugha yao ni tofauti na lugha ya watu waliozoea kuzungumza ukipeleleza hadhara ya watu tangu zamani settlement ya watu kaona bararabu North Africa sehemu za India na duniani utaona kuna lugha kama leo lugha inaozungumzwa sana lugha gani international kizungu utaikuta iko sana utaikuta iko sana wakati wa khilafa ya Kiislamu lugha iko ni lugha ya Kiarabu ndo lugha rasmi ya daula ya Kiislamu ndo Mtume sallam alipokuwa akiandika barua kwa wafalme akiwaandikia kwa lugha ya Kiarabu aslim taslam silimu uta ndo ni official language ya Islamic State na kila ikikomboa wale raia walosilimu walijifunza lugha ya Kiarabu kuna nchi kama Iraqi nchi kama Syria nchi kama North Africa hizi asli si Waarabu North Africa lugha ni Barbara wengine wako ni Warumi kamwe wengine wako ni Wafursi lakini Uislamu ukayayuka na habara zao ikawa kalcha yao ni Uislamu na lugha yao ni Kiarabu hata wazungu zama hizo wakati wa khilafa aliyosonga mbele aliyosoma kati yao ni yule aliweza kuandika barua kwa lugha ya Kiarabu wakisemekana kuwa mwanamke hata kitongozwa kwa love letter ya Kiarabu leo utaonekana umeendelea kuzungumza nini lugha ya kizungu hata majumbani usiweze kuzungumza kizungu bana pasi kujua kizungu kwa sababu yachukuliwa ndiyo lugha nambari moja ndio inaoongoza dunia kwa sababu ya mfumo wao unaotawala duniani kwa hao wakawa wamefundika wako mahali ni wao kwa wao lugha waijuao ni ya wao peke yao hawajui lugha wengine pili la yaarifuha tarajimatu dhulqarnaini لان شان الملوك ان يتخذوا تراجمه ليترجموا لغات الامم الذين يحتاجون الى مخاطبتهم ذو القرنين لغه هي ilikuwa kanigeni hawa watu hawamuelewi ذو القرنين لغه ذو القرنين انا وكلماني translators ndo kila kenda mahali hawa humtafsiria ile lugha wale watu wa 80 yeye aelewe na yeye akisema kitu wale wamuelewe wakalimani wake walipata tabu kwa mwanzo mpaka baadaye wakawa ni wenye kuijua sababu nature ya watu ambao wana mauhiba wana kipaji cha kujua lugha hutukua muda mfupi kushika Zaid bin Thabit alikuwa ni kijana mwandishi katibul wahi akiandika hata zile aya za Qur'ani zikishuka mtume aliona pana dharura aijue lugha ya, ya kibani Israila kwa sababu wako Madina lazima ujue lugha yao usalimike na vitimbi vyao akamtuma Zaid Zaid akajifunza within one week akajifunza within one week wiki moja ashajua lugha yao ndio mtume sana akichagua achagua watu kwa speciality aqdhakum ali mjuzi wenu kwenye masala ya qawwa nani sayyidina ali Ibn Abbas alikuwa ni mjuzi kwa tafsiri kwa yale masala speciality Mtume sallallahu alipeleka mahali palipo kwa Zaid bin Thabit akampa kazi ya kuwa ni mkalimani wake kwa lugha ya kibani Israeli ya Kiibrania kwa hivyo pia translators wa Dhulqarnaini kwa mara ya kwanza ikawa lugha hii nigeni nao kwa nini linqita'i asqa'ihim anil asqa'i almarufa kasema hapa wako mahali mbali mufasirina wasema ni kati ya Azerbaijan na Armenia sehemu za Southern Russia ni mahali mbali wala hakuna ihtikak na watu wengineo watu waishi ni wao mughalikuna wamekuwa enclosed na maisha yao wao kwa wao pia yajuzu la yakaduna yafkahuna kaula wa annahum qaumun mutawaghiluna fil badawati wal balahati kwa watu hao ni washamba tena ni wajinga si waerevu pia inawezekana kuwa ni maana hii fala yafhamuna ma yaqsiduhu man yukhatibuhum hawaelewi kirahisi makusudio ya yale anawazungumzia leo wewe ukiambiwa gari utaelewa gari nini kwa sababu unao previous information gari shaliona ukiambiwa ndege wajua ndege nini lakini kwa yule ambaye hajaonapo maisha yake ndege mwambie ndege nini labda atakuonesha njiwa mwewe hajaiona ndege kwa watu hawa wamekuwa enclosed kwa wao yuwaja dhulqarnaini mfalme na jeshi lake na teknolojia yake na amekuwa advanced bila shaka itatukua time wao kumwelewa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aonesha maajabu yake kwa kuna watu wazungumza lugha Dhulqarnaini haijui na wakalimani wake pia hawaijui Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati Rum aya 22 asema min ayatihi khalqu samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum na miongoni mwa dalili za utendakazi wake ni kuumba kwake mbingu mbingu zimeumbwa bighairi amadin bila pillars mbingu ambazo usiku zatandagiza mbingu ambazo mchana za ng'ara mbingu ambazo hunyesha mvua multipapa yataka uangalie utafakari kwa yupo aloumba kila ukivutika utadiriki ukubwa na utukufu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alomba ardhi ambao ni firasha ameitanda kwa macho yetu ardhi hakika iko nini duara mbona tuioni duara sisi ardhi ambayo ina vijingi ambao ni nini majabali ardhi ambayo twalima twavuna malisho manyasi kwa wanyama wetu na chakula kwetu sisi kwa maji ya mvua kwa ardhi hiyo hiyo tupata nafaka tupata maboga tupata matunda shika matunda tu kila tunda lina test tofauti na lingine kula grapes kula apples kula pears kuna machungwa yote haya bima'in wahid na ardhi ni moja subhanallah utadiriki utukufu wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa alsinatikum na ndimi zenu yani lughat leo duniani kuna lugha ngapi tutaclassify watu huu ni mwarabu na huu ni mwajemi hicho kiarabu kuna lahajati Njoko Afrika kuna lugha ngapi? Kikuyu, Kijaluo, Kikamba, Kikisii. Ulimi ni huo huo mmoja. Tulisema Dhulqarnain ilifika kwenye ufuo wa Japani kwa baadhi ya mufasirina. Haisikie lugha ya Japani utaielewa. Zipo lugha wengine wakizungumza utafikiri wafunza majabali. Kuna lugha wengine wakizungumza utafikiri waimba wengine lugha zao kizungu nafikiri wapiga mbinja tofauti kabisa ziko lugha ngapi duniani ulimi ni ulimi wa alwanikum na rangi zenu Mungu ametuumba kuna weupe weusi wekundu kuna warabu kuna wahindi kuna wazungu kuna waafrika na wote hawa ukimtafuta fulani utafika paka kwake litaarafu ametujalia qabai shuuban wa kabaila litaarafu leo angalia wanadamu plate namba za magari tu wamfika papa jiregelea tena na magari yako makaa leo wanadamu duniani wako wangapi dala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na uweza wake قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قالوا watu hao wamwambia Dhulqarnain maana baada muda pakawa kuna aina fulani ya communication ikiwa wewe na bubu waweza kaelewana mwanzo utapata tabu lakini utajaribu hata kwa sign language paka mufahamikiane qalu ya dhal hiya ni ya umida hii nida ni nidaul mustaghithina almufarrina ni kama anayekufa maji upiga mayowe unisaidie hawa pia walikokuwa na shida kwa hiyo ya dhalqarnain wamlingania lakini kwa lakbu ya nini dhulqarnain ndio tukasema Qur'ani haikutaja jina lake ikataja lakabu kwa sababu hii lakabu ndiyo muhimu kuliko jina mara nyingi mtu kuna watu ukamwita kwa jina lake weza usioneshwe na hakuna atakayemjua lakini ukitaja lakab nickname yake utapelekwa kwa sababu ile lakab iko ni mashuhuri kuliko nini lile jina kwa hivyo dhulqarnaini ni muhimu na likieleweka kuliko lile jina lake la asili ndio Qur'ani ikataja tu Dhulqarnaini yatosha qalu ya Dhulqarnain kabla hatujaingia kwenye shida yao na ombi lao hapa itudhihirikia staili ya leadership ya Dhulqarnaini staili ya uongozi wake tumezoea ukiwa kuna mfalume kuna mtawala si rahisi wewe kumlingania ukimlingania mtu maana yuko karibu na wewe ilivyozoeleka pitia kwa sekretari pitia kwa personal assistant pitia kwa waziri ndio lile ombi lifike pitia kwa status controller ndio ufike kwa rais lakini dhulkarnaini kwa kwa hana viziwizi hivi na vizingiti pili si tu ukaribu wa kimwili na mara nyingi raia wa wanahamu yule kiongozi awe karibu na yeye ndio tunaona viongozi hawa mara nyingine hujifanya kwa karibu na raia kama mkuu mkuu lakini hapo kuna nani kuna mabodyguard ukishika mkono sha shapigwa muda dakika tano kisha yalla hivyo ndivyo kwa mtume sallallahu alaihi wasallam iko karibu siku moja alipokuwa kizuri makaburini akamwona mraatan tabiki alia penye kaburi katika riwaya ya Muslim tabiki ala sabihi laha alia kwa kufiliwa na mtoto wake wa kiume zama hizo warabu wakithamini mtoto wa kiume ukizaa washukuru wafurahi ukifiwa ni hasara kubwa mpaka leo walaysa dhakaru kalunsa agaga kwenye kaburi mtume kama ittaqillaha wasbiri mche Mwenyezi Mungu usubiri hivyo unavyofanya sivyo akamwambia ilaika anni fa innaka lam tusab bimusibati hebu niondokee wewe hukufikwa na msiba huu utungu huu na ujua mimi kiambele tu Swahili utungu wa mwana ujua nani mtume akamwasa akaondoka masahaba akamwambia wewe wamjua wamjua huna mjibu kifudhuli nani maana ni ufidhuli wao akajuta akaenda kwa mtume swalla sallam akifika nyumbani hakuna hajiz hakuna hajib hakuna sekretari hakuna mwenye mlangoni askari gongo akashangaa sana ndoona ile athari ya kiongozi kuwa karibu na nani na raia akiingia kwa mtume sasa leo akamwambia mimi sikujua ni wewe naomba msamaha akafirika akati nasubiri mtume akamwambia sabru inda sadmati ula subra ni pale mwanzo unapofikwa na mkosi wewe ushafeli waniambia usubiri kwa sababu through time ule msiba leo utauzoea tu utafanya nini ndio reality hayuko tena mtoto wako Subra ni pale unapofikwa na ule mtihani subiri. Lakini muhimu hapa tuone yale mafunzo ya kiongozi kuwa karibu na nani? Na raia. Pili Dhulqarnaini ule ukaribu wake ikawa kwa sura ya alafuhum wa ya'lafunahu wakao umemzoea na umempenda haiwezi kuja mgeni ukamwambia shida zangu ni hizi mwanadamu yupo akili hii akili ndo ya kufanya wewe uamiliane na mtu kwa njia gani ikiwa mtu humjui total stranger maneno yako yatakuwa machache ile akili yako itakuwa kumjua mtu huyu ni mtu gani mzuri mbaya hutojaribu kujiexpose lakini ukimtukulia mtu ni mzuri utajifungua utampa siri zako utamweleza ushamzoea ikiwa mtu ni adui yako akili yako mtukulia kiadui huna subra naye umwangalie akiteleza kidogo ushampokea huna subra naye utakupigana naye adui uba tumbayo tumbaya asemalo utalipinga ama utalishuku kwa nini ananiambia hivi yule ana kitu fulani anlenga yule lakini Dhulqarnain alikaa nao wakampenda wakamzoea kwa kuni mtu wa kujenga mazoea ndio kumwambia ya Dhulqarnain inna yaajuja wa maajuja mufsiduna fil ardh inna yaajuja hawa ni binadamu kuna illusion na hekaya nyingi kuhusu Yajuj na Majuj kina nani hawa ni binadamu ni ummatun kathiratul adadi na Yajuj wa Majuj kuna wao hi wao ni harfu atfin kwa hivyo itakuwa ni ummatan dhata sha'baini hili ni ni umma lakini wenye kabila ngapi mbili nao ni ajuj na na majuj mufasirina wakatafsiri hawa ni almaghul wa tatar wazungu waita mongols na tatars almaghul wa tatar إن يأجوج ومأجوج mufsiduna fil ardh wafanya uharibifu katika ardhi alkalbiyu katika kutafsiri asema fasaduhum annahum kanu yakhrujuna ayyam ar-rabi'i ila ardhihim fala yad'una fiha shay'an akhdara illa akaluhu wala shay'an yabisan illa ihtamaluhu wadkhalu ardhahum hawa yajuju na majuju wakikaa nyuma ya yale majabali mawili ya tadaini wakati wa kuvuna idadi yao ni nyingi hupitia baina ya ile njia ya majabali hayo majabali mawili katikati kuna kama njia humiminika na wengi waliwazidi ile kaumu ambao mazungumzo yao maskini ni lugha isoeleweka wala wao hawaelewi lugha nyingine hawa wakishuka huiba yale mavuno yanaulika hulika yanaobebwa yabebwa kwa hivyo ufasadi wao ni salban wa nahba unyakuwa na kuiba ufisadi wao ni katlan wa tadmiran wenyeji wakijaribu kuutetea haki yao huuliwa huchomewa majumba yao hii ni tafsiri aina moja wengine wasema qila na hii ni rai haina nguvu fasaduhum annahum kanu yakuluna nasa wasema kwa kila watu ni cannibals kitarehe wametokea watu ambao hula hula watu lakini ni rai ambayo haina haina nguvu qalu ya zal qarnaini inna yaajuja wa maajuja mufsiduna fil ardh nimesema yani ya nida wataka msaada maana wamelemewa na hii shida hawana suluhisho na wamempa uongozi Dhulqarnaini na wamempenda kwa sura ya kumlilia shida zao fahal naj'alu laka kharjan fahal inafaa hi harfu ya alfa lilifsahi na hi hal ni istifham lakini hapa mustamalun fil ardhi imetumika kama ardhi ardhi ni ofa watu hawa wamuofa dhulqarnaini wampendekezea nini fahal naj'alu laka kharjan kharjan yatokomana na al-kharaj na imeitwa imeitwa hivyo li'annaha takhruju min aydihim ilayhi ni kitu kitakacho mikononi mwao na kutokumana na hii inaitwa kharaj kharaj ni land tax kwa watu hawa wa muofa qarnaini watampa special tax wana shida imewalemea kwa sura wako tayari kulipa ili shida hii watatuliwe pili wamwamini Dhulqarnain kwa wakimlipa atawatatulia hawatowanyakulia pesa zao kama yule mfalme mbaya aliyokuwa akinyakua majahazi katika kisa cha Nabii Musa na Al-Khidri huu ni mfano wa kiongozi mwadilifu mwema fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda kwa sharti ala an taj'ala mukabala wake nini waofa kutoa tax kulipa kodi nao ni mali mali yao mkabala wake awafanyie nini ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda ala an tabniya lana saddan fi sagharati almaftuhati baina jabalayn ataka wajenge kizuizi kitakachoziba lile pengo lilokuwa wazi kati ya yale majabali mawili tuangalie jawabu Dhulqarnain ni nini mtawala mwadilifu anayeeneza imani utamaduni maendeleo Dhulqarnaini akataa kupokea ofa yao qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum rajma ma makkanni fihi rabbi ay ma basatahu Allah li min al-qudrati wal-mulki wal-mal khairun min kharajikum wa amwalikum durukane na wajibu haya alonipa Mwenyezi Mungu ufalume power mali utawala umetanda mashariki na magharibi yuko advance utawala kama huu haui utawala maskini ndiyo mtume sallam mwanzo alipoasi dola ya Kiislamu halikuwa ni ngumu lakini ilipopanuka na kuendelea ikafika kilele khilafa ya Umar bin Abdul Aziz hakuna maskini wa kupewa mali zaka hazina za kupewa mpaka magunia yakawekwa mabarabarani na milango ya misikitini magunia ya dinari dinari ni gold coin huku ndo kuendelea leo tuambiwa Kenya imeendelea imeendelea GDP imekuwa imekuwa vipi imemilikiwa na watu wachache mabepari wa rasilimali waliobakia watu wako maskini wewe licha kuweka gunia la dhahabu leo viatu vizuri vya kwa msikitini vaibiwa umeendelea wapi dalili ya njaa qala man makkanni fihi rabbi khairun falastu musta'inan bi kharajikum sina haja ya mali yenu mwanzo kwa sababu hazina zake zimejaa hapana haja pili ni jukumu la mtawala provide security swala la usalama ni katika haki jumla za raia Kiislamu kuprovide security ni haki ya raia na ni katika mambo ya dharura na misingi bila security hakuna maendeleo bila security uchumi haufiki popote kwa ni katika nini za umma kwa jumla kuprovide security na yeye ni mtawala kwa hivyo haoni sababu alipwe kwa jukumu lake tatu kodi na dharaib turhiqu raia ya sisi leo Kenya ni moja katika highly tax country totozwa kodi na serikali kuu totozwa kodi na serikali ya county mtu huyo huyo mmoja tulipe wabunge tulipe maseneta tulipe magavana tulipe ma MCA ndio leo utaona hali ya uchumi imezorota kwa nini kwa sababu nusu ya bajeti ya Kenya ienda katika kulipa mishahara ya waheshimiwa ndo hali imekuwa ni ngumu na ikiendelea hivi raia atapata tabu za kustahimili paka lini ni aina ya dhulma na unyanyasaji kwa hivyo serikali ya kirasilimali ni serikali ya jibaya si ya riaya ni serikali ya kukusanya taksi tuna tuna kila aina taksi VAT sijui nini sijui nini kila aina wewe fanya mradi wako tutasimamiwa mtu ajenge nyumba kazi mpaka neema itakuja yaangalia mazingira <laughs> yaingia wapi njia kula tu akatabu al-qarnaini fa'inuni biquwa akataa taksi lakini ahitaji nini asema ataka kuwa hii kuwa nini ni quwwat al-abdan ataka al-ayadi al-amila ataka manpower ataka leba ataka watu watumishi wa kuitumikia na kusimamia ule mradi mradi si mdogo suluhisho wataka sabti wataka ile space kati ya majabali mawili izibwe kama leo kusema kujenga damu yataka workforce kubwa yataka kazi wingi yeye ana jeshi lake ndiyo ana ana ujuzi wa kuifanya ile kazi lakini ataka msaada wa watu leba isaidie ndio hii fa'inuni biquwa fa'inuni biquwatin tahtamilu al'amala min rijalikum ataka wenyewe wafanye kazi kwa sababu ala anazo know how teknolojia yaijua ambao wao hawajui watu hawa la yakaduna fahuna tukasema watu hawa ni washamba hawajui wao lakini waweza kujitolea kwa juhudi aj'al bainakum wa bainahum radma bainakum wa bainahum bainahum ni ajuj au majuj atajalia kuwe baina yenu nyinyi na majuj ajuj na majuj lakini radma request wao kwa wataka nini sadda hapa ijaz ya Qur'ani katika zilma asad na kuna arradmu arradmu aqwa min asad arradmu iko strong zaidi kuliko asad wao walisema asad kwa namna akili zao zilivyo waliona suluhisho ni asad Dhulqarnain an experience ya safari zake amekusanya khibra na ujuzi suluhisho lake ni ya aala ndo azamakhshari akitafsiri radman asema hajizan hasinan muwaffaqan ni kizuizi tena hasinan fortified kama ngome tena muwaffaqan ilofungika vizuri weza kizuizi lakini kikavunjwa iwe ni ngome mtu hawezi hata kuiparaga waweza kuweka kizuizi lakini mtu aweza kuparaga ila huwezi au mtu aweza kutoboa hii huwezi kwa hiyo radmu akbaru min pia kwa masafa radmu ni kubwa zaidi kuliko asad qala fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma atuni zubar alhadid حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا آتوني زبر الحديد اتوني الايتاء هذا مستعمل في حقيقة معناه وهو المناوله هذا يمتمك literal meaning meaning نلتهني aletewe nini zubara alhadid hi zubara ni jamu ya zubratin wa hiya alqit'atu alkabiratu min alhadid ni vipande vikubwa vya nini vya chuma kwa hivyo dhulqarnain awala kalifisha hawa walete almawad alkham raw material nao ni vipande vya nini vya chuma na si taklifu kwa hawa kwa sababu area hii kama walivyosema mufasirina baina Armenia na Azerbaijan ina madini mingi ina madini mingi kwa hivyo kwa wao kwenda kuchimba kwenye migodi ni kitu zahadi ataka manpower ataka labor force akawakalifisha watu hawa wachimbe walete na lengo nini hii radm imejengwa kwa vitu vitatu kwa majiwe majabali kwa chuma na kwa shaba ni 45 lengo la chuma nini lengo la chuma ni aweke milango ya chuma chini ya ule ukuta utakaoziba ile njia iliyoko wazi kati ya majabali haya mawili ili milango haya ya chuma yaweze kupitisha maji kokote kule ambapo ni mapito ya maji ni urongo kwa utaweza kuzuia maji ambao yakusanyika kwenye majabali kisha yakishuka itapasua Dhulkarnaini aweka njia gate leo wanaojenga damu na mabwawa huwa lazima kuna nini gate za kufungua nini maji yeye ajenga ya chuma ipitishe maji lakini iwazuie ya ajuja na maajuja kupita kwenye njia hiyo atuni zubar alhadid hatta idha sawa baina sadafaini hapa kuna mulahadha tuweza tukasema tukio hili limetokea katika al-asr al-hadidi katika katika iron age mwanadamu alipitia stage nyingi kuna al-asrul hajari stone age hii ni al-asrul hadidi mwanadamu alipoanza kujua kutumia chuma katika ala katika matumizi ya kawaida katika gurudumu kwa hiyo tunaweza tukasema hii ni baada ya al-asrul hadidi iron age ndo dhulqarnaini alihitaji vyuma ili aitumie hatta idha sawa baina sadafaini asadafaini ni ma baina nahiyatay jabalaini wa ruusihima ruusihima ni kilele ya yale majabali mawili tukasema kuna nafasi katikati sadafaini ni hizi nukta mbili za haya majabali sawa atokomana almusawatu nao ni jalul ashiyai mutasawiyatan mutamathilatan fil miqdari wal ukifanya kitu same quantity ama quality bimaana ajaze mpaka ziwe sawa baina nukta mbili kwa hivyo hii radm ni ndefu hata idha sawa baina sadafaini qala mfuhu hii khitab atuni nileteni zubar alhadid hii qala mfuhu haya ni maagizo ya dhulqarnaini ilolekezwa kwa ile labor force ile kuwa aloitaka auamrisha leteni vyuma jazeni fikisheni mpaka kiasi fulani na hapa kuna vitu vilivyowatwa kala mfuku alisema pulizeni roma material ni chuma mali ghafi ni chuma na yeleweka kuitumia chuma mpaka utumie nini moto Kwa hiyo kutumia chuma lazima utumie moto. Kwa hiyo ina maana kulikusanywa kuni. Baada ya kuwekwa viuma kukakusanywa kuni kukawashwa moto. Kala mfuku kupuliza zama hizo watu wapuliza umfuku filkirani alkir ni viriba vangozi wale mablacksmith wa zamani huwa kuna ngozi yatumiwa ile ngozi kile kifanywa hivi yatoa nini upepo ule upepo washa nini moto moto wachoma nini chuma chuma paka kichomwe na moto mkubwa mpaka ibadilike ndipo iweze kufanyiwa kazi imma igongwe na chuma kama watengeneza kisu watengeneza kitu chochote kile mpaka ifike hali ya umoto iweze kutumika حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا mpaka ile chuma ilipokuwa moto imbadilika state yake kutoka kitu kikavu kigumu solid mpaka kitu kikawa chaweza kufanyika kazi nacho qala atuni ufrigh alayhi qitra qala dhulqarnain atuni bimaana a'tuni nipeni ufrigh alayhi qitra ufrigh ay asubu alayhi faka nimimine bimaana imekuwa nini maji maji na ina maana ule moto na zile kuni uliwako ni mkubwa kwa sura ikabadilisha seti ya chuma ikawa ni kama majimaji pili hapa utaona ujuzi aliokuwa nao nani Dhulqarnain aloko si tu mtawala aliotegemea wajuzi wengine mwenyewe alikuwa ni expert na hii aradm ilikuwa kwa chini ya ishraf yake personally kwa ni mtawala aliona kafaa ana quality za uongozi na yuko na advantage ya ujuzi alionao yeye kwa hivyo akiongoza by example na kwa ujuzi ufrigh alayhi qitra alqitru annuhas annuhas almudhabu ni shaba kopa iliyoyayushwa tunikasema nikasema hiradim imejengwa na majiwe majabali chuma na shaba ndo ikawa ni ni madhubuti naomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana Allahumma ij'al al-Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين